21-ci bab. Hazreti İsa şagirdlari bilan Yerusalimga yiqilishib, Zaytun tig'ining etigidagi patpoji yisiga kelganida, Hazreti İsa ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizdagi yizgi beringlar. U yerda bog'loqliq bir eshak va uning yendiki bir tag'ayni ko'rsizlar. Ularni yishib oldimga yetlab kelinglar. Birsi sizlarga bir nima desa, Рәббимизнең булага хаҗит күчте дәңла. У му дәрхал тәлпинларга кошылды. Бу вакыа пайгамбар аркылы әйтелгән моны сүзләрне әмәлгә ашырды. Иерусалим халкыга әйтиңлар, мана падшайым хакиватыда. У кичик пийлек белән бер ишәккә тәхәйгә минип, sizlarning yeninglarga kelyotidi heliqi ikki şagırt berib Хәзрәте Әйсаның дигенен дә кылды. Ишәк белән тәхәни итләп килеп, üstlerge çapallarını saldı və Həzrəti Əysani üstüge mündürdü. Nurğun kişilər çapallarını yolğu payan daz qılıb saldı. Bəziləri dərəx şaxlarını kesib, yolğu yaydı. Aldıdı mangan və kəndinin əgəskən xalayiq, Padişa Davudның əvlatı üçün, Xudağa şükür, pərvardigarımızın namıdı kəlgüçüge, muborak bo'lsin arshi alodiki xudoga shukurla o'qilsin deb voqishotdi hazrati ayso yerusalimga kirganda butun shahar larziga keldi kishilar bu kimdu deyishatdi haloyiq bu galiliya o'lkasining nosira sharidan bo'lgan ayso payg'ambar deb javob berishadi hazrati ayso markaziy ibodatxona hovlilariga kirib u yerda ilm setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqardi pul tegishganlarning shiralarini va kaptar sotqichlarning o'rindiqlarini o'riyitib ularga muqaddas yozmalarda xudoning mening uyim duo tilovatxona deb atalsin degan so'zi yozilgan lekin sizlar uni bulonchalni uvisiga aylantiryapsizlar dedi hazrati ayso ibodatxona ho'ylarida oldiga ilib kelingan qorg'u va to'qirlarni saqaytdi lekin oliy ruhoniylar bilan tavrot ustozlari uning yaratgan mo'jizlarini va ibodatxonada podsho dovudning avlodi uchun xudoga shukur deb tug'ilgan bolalarni ko'rib g'azablandi ular hazrati aysodan bu bolalarning nima davatqanligini anglayotamsan deb so'rdi anglayotman dedi hazrati ayso sizlar muqaddas yozimlodiki kichik bolalar va buvoqlarning tillaridan o'zingga madhiya kaltuding degan so'zlarni zodi o'qmaganmi ondin hazrati ayso ulardan ayrilib shahardan chiqib baytoniya yesig'i berib kechini shu yerda o'tkazdi atsi atganda hazrati ayso shaharga qaytib ketayotganda qo'sqi ichib ketgan edi u yo'l bo'yidagi bir tup anjir darig'ini ko'rib uning yeniga bordi daraxtda yopilmoqdan boshqa hech narsa topolmay қарап, qarab buningdan keyin mangu meva bermagaysan devidi anjir darig'i shu on qurib ketdi buni ko'rgan shogirdlar بولب، bo'lib anjir کندخشی بردل کتی، دب سردی. حضرت عیسی اولاغ جواب javob بلب Әгәр қылчы гуманланмай Худага ишансаңлар, мен әнҗүр дәргы кылганны силәрме кыла алайсызлар. Хәтта бу таққа козгал, деңизгә ташлан дисәңләрме? дегенеңләр иҗабат булды. Ишенчиңләр булса, дуо белән тилгән һәр кандак нәрсәгә erishsizlar hazrati ayso markaziy ibodatxona g'oylarga kirib kishilarga ta'lim berayotganda oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari uning oldiga kelib siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz sizga bu huquqni kim bergan deb so'rashdi hazrati ayso ularga mundoq dedi men avval sizlardan bir savol so'ray agar sizlar javob bersanglar men bu bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytib beraman yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini kim bergan xudomi yoki insonlarmi ular o'zaro munozara qilishga boshlab agar xudo bagan desak u undaqda sizlar nima uchun yakyog'i ishonmadinglar deydi agar insonlar bagan desak xalqni g'azibini qo'rqmasak bo'lmaydi chunki ular yahyoni payg'ambar deb qaraydi deyishdi buning bilan ular hazrati aysoga bilmaymiz deb javob berishdi undaqda Мән му бу ишланы, қайшы оқуқы тайынып не, етмай мән, деді әзірті Әйса ұлаға. Әзірті Әйса сөзіні дауынлаштырып, «Сілә бу ішқа қанда қарай сілә? Бір адамның ішкі оғлы ба екен». О, чон оғлыға, «Оғлым, бүгін үзім зарлықы беріп, шілігін» депті. «Бағмай мән» депті оғлы. Лекін кейін пұшайман қылып, еніла беріпті. u odam ikkinchi o'g'lig'imi shundoq debdi u xo'p dada boray debdiyu lekin bormabdi bu ikkilarning qaysisi otisini buyrug'ini o'rindigan bo'ludi cho'ng o'g'li deb javob berdi ular hazrati ayso ularga mundoq dedi bilib qo'yinglarki insofsiz bojirlar bilan poyishlar xudoning podsholig'iga sizlardan burun kirdi chunki garchi yahyo payg'ambar sizlarga haqqoniyat yo'lini ko'rsatgili kelgan bo'lsinmi sizlar uningga ishonmadinglar lekin bojgirlar bilan poyishlar uningga ishondi sizlar buni ko'rib turib gunohinglarga tovba qilib uningga ishonmadinglar yana bir tamsil anglanglar bir yer ilgisi, bir uzumzorliq barpo qilib atrofini chitlabdi musallash ishlash uchun uzumzorlikqa bir ko'lchak qozdiribdi va bir ko'zatxona yastıbdı. keyin üzümzarlıqın ijoriga berib o'zi yiroq bir yerga ketibdi uzum uzish vaqti kelganda o'ziga tegish hosilni akilishi uchun qullarini ijorkashlarning yenig'i avatibdi lekin ijorkashlar qullarni tutib elib birini dumbalabdı, birini o'ltirib yetibdi yana birini chomi kecha yer egisi bu qitim oldinqidinmi ko'p qullarni avatibdi biroq ijorakashlar ulog'im shundoq muomala qipti oxirida yar yegisi o'g'limnig'u hurmat qila deb uni avatibdi lekin ijorakashlar yar egisini o'g'lini ko'rib o'zaro bu bo'lsa mirosxo'r kelinglar uni o'ltirib yetib uzumzorlig'ini egilab olaylik deyishibdi shundoq qilib uni tutib uzumzorlikni sirtig'i so'rab ochiqib o'ltirib yetibdi bundoq ahvolda uzumzoqni g'o'joyini kelsa ijorakashlarni qandoq qiladi ular hazrati aysoga bu vahshiy odamlarni qo'rqinchli shaklda yo'qitidi uzumzorni bo'lsa ijorisini o'z vaqti topshiradigan kishilarga ijoriga berdi deb javob berishdi hazrati ayso ulardan so'radi zaburdiki muni so'zlarni zodi o'qimaganmidinglar tomchilar toshlavatgan tosh qurilishning ul tishi bo'lib qoldi bu parvardigor tarafidindir biz uchun ajoyib bir ishdir bilib qo'yinglarki sizlar shu sababdan xudoning podshohligidan mahrum qilinsizlar xudoning irodasi bo'yicha yashaydigan kishilar uningga ega bo'ladi bu toshga yiqilgan kishi pora pora bo'lib ketadi tosh kimning ustiga tushsa шуни hukm talqon qilib o'tidi oliy ruhoniylar va parisiylar hazrati aysoni aytgan tamsillarini anglab ularni o'ziga qortib aytganligini tushundi uni tutishni o'ylisimu xalqdan qo'rqishdi chunki xalq uni payg'ambar deb qaraydi